Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. je travnja 1945. godine. U rano jutro nacistički vođa Adolf Hitler u podzemnom bunkeru izgrađenom ispod kancelarije Rajha izdiktirao je politički testament. Za nasljednika odabrao je šefa podmorničkih snaga admirala Karla Dönica, a za glavnog zapovjednika njemačke vojske imenovao je feldmaršala Ferdinanda Schörnera. Hitler je završio s pisanjem oporuke u 4 sata ujutro 29. travnja. Prije toga u konferencijskoj sobi u bunkeru okupilo se manje društvo. Doveden je okružni sudac Walter Wagner i od njega je zatraženo da vjenča Evu Braun i Adolfa Hitlera. Za svjedoke odabrani su Josef Goebbels i Martin Borban. Kako bi ih se vjenčalo na brzinu, zatraženo je ratno vjenčanje koje se moglo izvesti odmah. Na licu mjesta od Hitlera i Braun zatraženo je da zajamče da su arijevskog podrijetla i da nemaju nasljednih bolesti. Onda je Wagner proglasio vjenčanje važećim. Supružnici su se sa svjedocima povukli u Hitlerove sobe u bunkeru, gdje su zajedno s Hitlerovim tajnicama, kuharicom Konstanzom Manzijali i pobočnicima popili piće i prisjetili se starih dana. Nakon toga Hitler je počeo planirati svoju smrt. On je imao planove za svoju grobnicu. Ona je trebala biti u golemoj građevini podignutoj na obali Dunava u Lincu. Od toga neće biti ništa. Njegovi ostaci bit će bačeni u drupu od granate. Oko nje bit će ruševine, građevina i nabacano smeće. Hitlerov tisućugodišnji rajh živjet će još samo nekoliko dana. 18 sati 28. travnja njemačke snage digle su u zrak most Moltke, nazvan po Helmutu von Moltke u Starijem, koji je 30 godina bio načelnik glavnog stožera pruske vojske. Most je spajao Alt Moabit pored glavne berlinske željezničke postaje na sjevernoj obali rijeke Špre s kancelarijom Rajha koja je bila na južnoj obali rijeke. Ispod nje bio je Hitlerov bunker. Kada se dim razišao, postalo je jasno da most nije srušen. Satnik crvene armije Neustrojev poslao je vodu proboj preko mosta. Vod se probio do njemačke barikade. Neustrojev je zatražio topničku vatru na južnu obalu rijeke Špre. Teško bombardiranje uništilo je njemačke položaje na južnom prilazu mosta. Istureni pješački vodovi koje je poslao Neustrojev ušli su u velike zgrade kod južnog ulaza na most Moltke. U ponoći 28. na 29. travnja, kada se Hitler oženio sa Evom Braun, vojnici Crvene armije uspostavili su čvrsti mostobran na južnoj obali Špreja. Anthony Beaver u knjizi Pad Berlina piše. Rusi su, kao što su to dobro znali pripadnici SS divizije Nordland, već bili blizu kancelarije Rajha. Tri tanka T-34 pojurila su po Wilhelmstrasse dan ranije, sve do željezničke postaje, gdje su ih u zasidu ulovili francuski SS-ovci s Panzerfaustima. 301. streljačka divizija pukovnika Antonova počela je napad u zoru 29. travnja, nedugo nakon što se tek vjenčani par povukao u svoje odaje u bunkeru. Dvije streljačke pukovnije napale su stožer gestapoa u Princ Albrecht strase, zgradu koja je već bila teško oštećena u zračnom napadu 3. veljače. U sada već standardnoj taktici dovedene su teške haubice od 203 mm kako bi se iz blizine stvorila rupa u zidovima. Dva su bataljuna krenula u juriš i izvjesila su crvenu zastavu, ali sovjetski izvještaji ne otkrivaju činjenicu da su se nakon žestoke borbe i teških gubitaka sovjetske trupe morale povući pred silovitim protunapadom Waffen-SS-a. Rusi nisu imali pojma jesu li neki od zatočenika gestapua još bili živi. Sedam ih je ostalo na životu. Stožar gestapova ili kako su ga nazivali vojnici Crvene armije Himmler house bio jedan od važnih ciljeva u središtu Berlina. Bitka za Berlin počela je 16. travnja. Nakon dva tjedna ogorčenih bitaka Crvena armija došla je u središte Berlina. Kako su te bitke bile teške opisuje John Erickson u knjizi Put prema Berlinu. Bila je to mahnita, dugotrajna borba iz velike blizine, zavijena u svoj mrak, prašinu i dim, osvjetljena bljeskovima od vatra iz oružja i ispunjena stalnom zaglušujućom bukom. Posvuda po gradu sovjetski jurišni odredi čistili su dodijeljene im sektore ili su ustrajno napredovali. Provalili su u zoološki vrt i pucali na flak tornjeve iz kuće za voden konje. Na istoku Berzarinova peta udarna armija operirala je sa svojim desnim bokom u južnom sektoru Prenz Lauerberga i sa svojim lijevim bokom vodila silovitu bitku za postaju Anhalt. Na zapadu su izviljačke trupe ribalkove treće tenkovske armije prijavile pripreme njemačke borbene skupine za pokušaj proboja iz područja Rüleben. Na kanalu Landwehr koji je prolazio kroz Tiergarten i Kreuzberg, vojnici 8. gardijske armije koje je vodio general Čujkov preplivali su kanal ili su ga prešli na improviziranim plovilima. Za to je vrijeme obalu kanala stalno gađalo topništvo Crvene armije. Nad kanalom je podignuta dimna zavjesa. Jedan dio crvenoarmejaca kanalizacijom je prošao ispod kanala i izašao na drugu stranu. Anthony Beaver piše. Na mostu Zdamer primijenjena je pametna varka. Krpe natopljene gorivom i kanistri dima pričušćeni su za tank T-34. Kako se tank približavao mostu, krpe su zapaljene. Protuzrakoplovni topovi i ukopani tank Tigar obustavili su vatru, jer su njihove posade mislile da su izvele izravan pogodak. Ali do trenutka kada su shvatili što se događa, tank je već prešao preko mosta i počeo pucati iz blizine. Drugi tankovi T-34 jurili su za njim. večer 29. travnja Hitler je održao redovitu konferenciju u svom podzemnom bunkeru. General Helmut Weidling, zapovjednik obrane Berlina, dao je ovu sliku situacije. Nema pancer Fausta, protutenkovskog ručnog oružja, nema načina da se poprave tenkovi, nema streljiva, nema mogućnosti opskrbe iz zraka i nema nade. Biće to zadnja Hitlerova ratna konferencija. U 4.30 ujutro 30. travnja Crvena armija konačno je zauzela stožar gestapova. Sljedeći cilj bilo je sjedište Rajha, Rajstag. Cilj je bio zauzeti ga do 1. svibnja, praznika rada. Njemački vojnici utvrdili su se u zgradi parlamenta. Anthony Beaver piše. Königsplatz je bio prekriven bljeskovima i vatrom, eksplodirajućim granatama i rafalima svjetlećih metaka. Reichstag je bio 400 metara dalje. Da nije bilo borbe, ta bi se udaljenost prešla za nekoliko minuta, ali sada se činila neprelaznom, prekrivena rupama od granata, željezničkim pragovima, komadima žice i rovovima. Njemački branitelji iskopali su mrežu obrambenih položaja oko cijelog Reichstaga. Najneprelaznijom se činila vodena prepreka koja je išla posred Königsplaca. Bio je to tunel koji se urušio od bombardiranja i ispunjen je vodom koja je curila iz rijeke Špre. Napad na Rajstag planiran je iza podneva 30. travnja. Dan je bio sunčan, ali sunce se jedva moglo vidjeti. Dim je bio posvuda. Za juriš na Rajstag određene su 150. i 171. streljačka divizija. Svako je diviziji vojni sovjet treće udane armije dao po jednu crvenu zastavu. Tko prvi dođe do Rajstaga, trebao je izvjesiti na njemu. John Erickson piše. U 13 sati 88 sovjetskih topova otvorilo je vatru na Reichstag. Teški topovi od 152 mm i haubice od 203 mm pridružile su se tenkovskim i samohodnim topovima, kaćušama. Čak su i sovjetski vojnici izbliza pucali iz zarobljenih Panzerfausta. Reichstag je nestao u gustim valovima dima, dok su tri sovjetska bataljuna dobila zapovjed za napad. Narednik iz Čanovu kleknuo je pored satnika Neustrojeva i rekao – imam li dopuštenje da budem prvi koji će se probiti u Reichstag sa svojim odjeljenjem? Dopuštenje je dano i Štanovo odjeljenje skočilo je kroz prozor prvog kata Himmlerove kuće te puzalo preko otvorenog terena. Neustrojev je poveo izviđačko odjeljenje s dragocjenom crvenom zastavom i prednja satnija probila se kroz vrata i rupe u zidu te pojurila prema središnjem stepeništu. Jurišna skupina očistila je prvi kat, ali onda je otkrila da je značajan njemački garnizon držao i gornje katove i velike podzemne odaje. Njemci su skoro odmah izveli protunapad. Bataljon koji je vodio Neustrojev vodio je borbe za drugi kat Rajstaga. Narednici Jegorovi Kantarija iz izviđačkog odjeljenja probili su se ručnim granatama do stepeništa prema drugom katu i na njemu izvjesila crvenu zastavu. S trećeg kata njemačke snage izvele su protonapad. John Erickson piše. Crvena zastava zavjorila se na drugom katu Rajstaga u 14.25, ali sovjetski pokušaj da se zauzme cijela zgrada nije uspio. Neustrojev je pozvao borbenu skupinu kako bi dala potporu nositeljima zastave. Dao je zapovjedništvo poručniku Berestu i zapovjedio mu da s cijelog drugog kata počisti njemačke strojničare. Gdje znam ja? Gdje je zastava? To je pitanje stalno ponavljao pukovnik Zinčenko. Odgovarano mu je da je ona u dobrim rukama. Svi su u bataljunu znali da vojnici Jegorovi Kantarija nose zastavu. U gustoj i mračnoj atmosferi ulazne dvorane Reichstaga, Zinčenko je pozvao Jegorova i Kantariju, kratko s njima porazgovarao i onda im se obratio riječima. Onda, momci, krenite i izvjestite zastavu. U 18 sati na večer 30. travnja krenuo je drugi val napada. On se probio kroz njemačke strojničare na gornjim katovima i uspio je u 22.50 postaviti zastavu pobjede nad Reichstagom. Nepunih sat vremena nakon što je narednik Kantarije izvisio zastavu Sovjetskog saveza na drugom katu Reichstaga, Hitler i Eva Braun povukli su se u privatne odaje u podzemnom bunkeru i počinili samoubojstvo. 16. travnja 1945. godine američke trupe došle su do Nirnberga, grada posebno važnog za nacistički pokret. Tamo su održani najvažniji nacistički skupovi za vrijeme dok je nacionalsocijalistička njemačka radnička partija još bila u opoziciji. Nakon dolaska na vlast, Hitler je zapovjedio da Nirnberg bude grad u kojem će se održavati najvažniji nacistički skupovi. Zato se gradila golema kongresna dvorana i prostor za parade. Hitler je izričito zabranio da se Nürnberg preda. Četiri su dana trajale ogorčene borbe za taj grad. Nürnberg su zauzele američke jedinice 20. travnja, na Hitlerov rođendan. Na istoku, na dan kada su američke trupe došle do Nürnberga, na prilazima Berlinu tri fronta Crvene armije, prvi i drugi bjeloruski pod zapovjedništvima maršala Žukova i Rokosovskog, te prvi ukrajinski pod zapovjedništvom maršala Konjeva, krenuli su u napad na Berlin. Ključna obrana Berlina bila je na visoravni Zelov govori dr. Robert Barić s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. To je bila dakle točka gdje je prolazio autoput prema Berlinu, 17 km zapadno od rijeke Odra i 10 km istočno od Berlina i on je tu sad bio je svjestan da na Odri ne može organizirati dobru obranu i zapravo većinu obrambenih snaga je ostavio ovdje, a zatim je odlučio da dodatno pusti akumulacijske e, vodu iz akumulacijskih jezera sjeverno od rijeke Odra, čime je u kombinaciji sa proljetnim otapanjem zapravo cijelo područje rijeke Odra bilo poplavljeno. On je imao četiri armije za obranu rijeke Elbe na zapadu pred američkih britanskih snaga, a preostale dvije armije, to su treća pancer armija, deveta armija, e, su trebale e, braniti rijeku Odru na istoku iza obramenih linija na visoravni zilu oko Berlina. Organizirane su tri obramene linije u Berlinu a armijska grupa Centar držala je južni dio obrambene linije na rijeci Nisi. Četiri armije bile su pod zapadničkog generala Šornera, ali to su bile vrlo oslabljene formacije. I sad dolazimo do tog mentalnog stanja Hitlera, koje je zapravo spriječilo da se pravovremeno napravi dobra obrana Berlina. Jer vidite, tu se zapravo mora gledati jedna druga fatalna Hitlerova odluka donesena 19. prosinca 1941. godine za vrijeme bitke kod Moskve gdje je Hitler sada odlučio osobno preuzeti e, položaj zapovjednika njemačke vojske. Od tada svaka donesena odluka od strane generala mogla je biti promijenjena ili povučena ovisno o Hitlerovoj volji, a vojni zapovjednici koji su poduzeli korake koji mu se nisu svidjeli Hitleru ili ga kritizirali bili su smjenjivani. I to će u idućim godinama rata svugdje Njemačkoj nanijeti e, ozbiljne probleme, a posebno sada, jer je upravo to Hitlerovo mišljenje, on najbolje zna, dovelo do toga da je odbio prvo upozorenja o tome što dolazi sa istoka. Načelnik kopnene vojske general Guderian već krajem prosinca 1944. godine bio zabrinut jer su obavješteni podaci pokazali da od Karpata do Baltika Sovjeti imaju 225 pješačkih divizija i 22 okopna korpusa. Međutim, Hitler je jednostavno s prezirom odbacio te izvještaje, on nije vjerovao u njih. Mjesto toga rekao je mi ćemo zaustaviti horde na istoku. Ne, mi moramo zaustaviti zapadne e, saveznike, dakle, i time je dopustio njemačku ofenzivu u Ardenima, a onda je odbio i Guderijan obnovljeni zahtjev za povlačenjem izoliranih 30 njemačke divizije na području Kurlandije na Baltičkoj obali Litve i njihovo raspoređivanje na glavnim pravcima napredovanja sojskih snaga prema Njemačkoj. I tako je njemačka mobilna pričuva svedena na samo 12 oklopnih divizija te se u 70 nedovoljno popunih pješačkih divizija koje su morale pokrivati područje dužine bojište 1200 km. Za vrijeme drugog svjetskog rata za izgradnju Hitlerovih bunkera i ratnih zapovjedništava potrošeno je više od milijun kubika betona i 12 milijuna radnih dana. Hitler je najviše boravio u ratnim zapovjedništvima na istoku. U Vinicu u Ukrajini taj kompleks nosio naziv Werwolf ili Vukodlak. Hitler se preselio u ljeto 1942. Ali nije dugo ostao. Ljeto u Werwolfu bilo je po noći hladno, a po danu zagušljivo toplo. Komarci su mučili sve. Svi su morali uzimati lijekove protiv malarije i mnogima je, pa i Hitler od njih bilo mučno. Hitler je tamo imao jake migrene. Na kraju se povukao u omiljeni ratni zapovjedni položaj u šumi Görlitz u istočnoj Pruskoj, zvan Wolfschanze ili Vučija jazbina. I tamo su ljeta znala biti zagušljiva, ali se Hitler od njih krio u hladnim prostorijama napravljenim od armiranog betona. U studenom 1944. kada se Crvena armija približila granicama Njemačke, Hitler se sklonio u Adlerhorst, Horlovo gnjezdo, kompleks podzemnih bunkera sagrađenih oko impozantnog dvorca Ziegenberg. Hitler je tamo ostao do siječnja 1945. kada se preselio u Berlin u novi bunker. Hugh Trevor Roper u knjizi Posljednji dani Hitlera piše. Hitlerov glavni stan nalazio se u kancelarskoj palači Rajha, prostranom mauzoleju koji je izgradio da stavi pod krov svoju nadutost i ulije sveti strah svojim tributarnim kraljevima. Ogromna dvorana s prostranim porfirnim i mramornim pločama, s teškim vratima i brojnim svječnjacima bile su sada prazne. Oštećenu bombardiranjem i izgorjelu napustili su je kao ured i sada je s posadom služila samo kao komandni položaj, ali su ispod stare kancelarske palače i vrta 50 stopa ispod zemlje za vrijeme rata sagradili bunker. U taj bunker moglo se iz unutrašnjosti kancelarske palače doći po stepenicama koje su vodile dolje kroz smočnicu komornika. Bunker je imao strop napravljen od 3 metra debelog armiranog betona. Zidovi bunkera bili su debeli 2 metra i napravljeni također od armiranog betona. Hitler je zadnje mjesece života provao u tom bunkeru i tada su iz njega dane svakojake zapovjedi. Jedna od njih dana u zadnjim tjednima rata bila je da se uništi skladište u rudniku Soli Waldauze u Štajerskoj. Tamo su nacisti uskladištili neprocjenjivo umjetničko blago koje su oteli po cijeloj Europi. U tom rudniku soli bila su dijela Leonarda da Vincija, Michelangela, Rubensa, Rembrandta, Vermeera. Pored slika tamo su odnesene tapiserije, primjeci antiknog namještaja, skulpture, neprocjenjiva dijela poput oltara iz Genta, koji su izradili braće Van Eyck. Hitler je zapovjedio da se raznese to skladište sa svim dijelima u njemu. Zapovjed nije izvršena. To nije bila jedina luda zapovjed dana iz tog podzemnog bunkera deluzije su postale posebno intenzivne kada je umio američki predsjednik Roosevelt 12. travnja, što je Hitlerom krugu protumačeno kao božansko ono providnost. Dakle, sada će on postići separatni mir sa zapadom, okrenut će se protiv hordi na istoku. Idućeg dana u trupama Hitler je rekao kako dolaze pojačanja koje će spasiti Berlin, a zatim i vratiti Beč, a istog tog dana Beč je zauzet. Tek kada je počeo završni napad na Beč 16. travnja, Hitler je konačno vidio da je rad za Njemačku gotov postao letargičan, bolestan, pazite, on je vjerojatno borevalo od Parkinsonove bolesti, počeo je sve žive optuživati da su ga izdali i počeo je gubiti sve veći dodir e, sa realnosti. I to u trenutku kada je zapravo počeo prvi dio operacije zauzimanja Berlina, bitke na rijeci Odri i Nisi i operacije okruženja Berlina. Dakle, sad dolazimo prvo do ovog žukovljivog prodora. Maršal Konjev će nastaviti napredovanje južno, Rokosovski na sjeveru, zaštita Bokova, iako u jednom trenutku postojala i namjera da se pošalje prema Berlinu, to nije urađeno. I to je dakle bila ogromna koncentracija snaga. Ukupna koncentracija sovjetskih snaga bila je 2,5 milijuna vojnika, 6250 tenkova i drugih oklopnih vozila, 41600 topničkih oružja, 3255 kačuša i 7500 aviona. I dakle, ta prva faza, probor njemačke obrane na rijeci Odra i Nisa, uslijedila između 16. i 19. travnja, i započinje raniji jutarnji napad 16. travnja dvosadnim masovnim topničkim baražom tisuća topničkih oružja, kada istovremeno prvi bjeloruski front napreduje preko Odre, a južni prvi ukrajinski front preko Nise. Međutim, sada će se pokazati problemi upravo tu na Visevrani Zilov, iako je prvi bjeloruski ron bio najjača formacija, 908 tisuća vojnika, 8 pješačkih armija te tri velike mobilne e, skupine i u zračnoj potpori imao je angažirano dvije zračne armije. Početni napad zapravo već na rijeci e, Odri nije dobro e, prošao jer general Henrici predvidio napad i prije topničkog baraža jednostavno povukao s prvih linija njemačke snage E, a kad je baraž prestao i kad je Žukov aktivirao 143 reflektora da osvijetle e, to područje i pomognu snagama koje su to rano jutro napredovale, bila je magla, bila je difuzna svjetlost, što baš e, sovjetski vojnici nisu nešto vidjeli, nego su se savršeno ocrtavali. I već na rijeci Odri došle do velikih gubitaka, naravno ta linija je probijena. A onda je došla bitka za Visorovan silo, tri obramene linije dubine 25 km. Napad na Visoravan Zelov trebala je voditi osma gardijska armija kojom je zapovjedao general Vasili Čujkov, zapovjednik obrane Stalingrada. Čujkov nije bio nimalo zadovoljan kada je dobio obavijest da će u njegov stožer u oči napada doći maršal Georgi Žukov. Čukov je smatrao da si Žukov pripisuje zasluge koje su zapravo njegove a i nije pomoglo to što je Žukov sa svojom pratnjom došao po noći i da su se svjetla automobila kojim je došao mogla vidjeti s njemačkih položaja. Žukov je došao sa zapovjednikom topništva, generalom Kazakovom i načelnikom političkog odjela fronta, generalom Teleginom. Žukov će kasnije napisati da se kazaljke sata nikada sporije nisu kretale. U oči napada Žukov i Čujkov popili su jaki čaj. Prvi bjeloruski front na položaje prema Berlinu dovukao je 8000 1983 topnička oružja. To je značilo da je na ključnim dijelovima bojišta po kilometru bilo razmješteno 270 topničkih oružja, jedan top na svaka 4 metra. Prvi bjeloruski front dovukao je 7 milijuna granata i raketa za napad na Berlin. Anthony Beaver piše. Žukov je obično inzistirao da osobno posjeti frontu kako bi proučio teren prije napada, ali ovoga puta uglavnom zbog stalnog pritiska od Staljina, uglavnom se oslonio na fotografije dobivene zračnim izviđanjem. Ta slika nije otkrila visoravan Zelov, koja se nadvijala nad mostobranom kod Oderbruha, puno impresivnija nego što je on to mislio. Žukov je bio i očaran novom idejom. Na prednje položaje dovezena su 143 reflektora spremna da na početku napada zaslijepe njemačke branitelje. Tri minute prije nego što je trebala početi topnička priprema, maršali i njegovi generali izašli su iz bunkera. Popeli su se po strmom uskom putu prema promatračkoj postaji na vrhu litice, i kamuflažnim mrežama. Oderbruh ispod njih bio je prekriven maglicom pred zoru. Žukov je pogledao na sat. Bilo je točno pet sati po moskovskom vremenu, tri sata po berlinskom. Nijedno bombardiranje u ratu nije bilo takve jačine. Topnici generala Kazakova mahnito su radili. Strašna je tutnjava sve potresla, zapisao je zapovjednik baterije u trećoj udarnoj armiji. Imao sam osjećaj da će prsnuti moji bubnjići. Topnici su se morali prisjetiti da drže usta otvorena kako bi izjednačili tlak u ušima. Kada je počela topnička vatra, mnogi tek unovačeni njemački vojnici mislili su da je riječ u običajenom Morgen koncertu, vatri koju su otvarale sovjetske jedinice kako bi držale u napetosti njemačke vojnike. Oni s iskustvom ratovanja na istočnom frontu znali su da je riječ u uvodu u opći napad. Brzo je postalo jasno da je topnička baraža zastrašujuća. Anthony Beaver donosi riječi zapovjednika 502. SS-ovog teškog tenkovskog bataljuna, koji je kroz dalekozor u svom tenku Tigar gledao tu topničku vatru. Posvuda u vidnom polju istočno je nebo bilo u plamenu. Prvi napad e, Žukovljen snaga bio je zaustavljen uz velike gubitke i prvog dana bitke, e, dakle, sovjetske snage su napravile samo 4 do 6 km, ali druga njemačka obrambena linija na visrednom silu ostala je netaknuta. 17. travnja ubacuje, Žukov ubacuje u borbu pričuvu koja je bila namijenjena eksploataciji proboja, dakle prva i druga tenkovska armija, ali do kraja dana njemačka obramena linija se jedva održala, ali se održala. Iduće dan konačno uspijevaju Žukovlje snage definitivno razviti prvu obramenu liniju, e, razbijaju dijelom i drugu obramenu liniju, dakle te napred dodatnih 4 do 8 km i konačno navečer 18. travnja dolaze do zadnje treće obramene linije. Ona je probina tek 19. travnja i prvi bjeloruski front konačno započinje napredovanje prema Berlinu koje je sada e, bilo brzo, jer zapravo Njemci više nisu imali između Viserovne silu i Berlina nikakvih snaga. Međutim, plaćena je visoka cijena. Točni sovjetski gubici nikada se ne znaju. Procjene se kreću od 10.000 vojnika pa do 30.000 vojnika. Povjesničar Aleksej Isajev navodi da e, temelj ljudskih podataka da su gubici bili 20.000 vojnika, 5 do 6.000 ubijenih i nestalih od toga. Antoni Bivor navodi da je ubijeno 30 do 33.000 e, sovjetskih vojnika, međutim cilj je napravljen. Ostaci devete njemačke armije eh, na visoravni povlače se zajedno s četvrtom pancer armijom i oni će uskoro biti opkoljeni. Prvi ukrajinski front, e, dakle tisuća vojnika na jugu, e, su se suočili sa mnogo slabijim njemačkim otporom. 16. travnja prelazi rijeka Nisa, ali konjem zapravo tada nije imao precizno definirani cilj, već samo napredovanje generalno južno od Berlina prema Kotibusu i rijeci Elbi sa mogućnošću zaokreta na jug e, i napredovanja prema Saskoj ili Bohemiji. Međutim, kad je 17. travnja Žukov bio definitivno u problemima gore na sjeveru. Sada Stalin nalaže Konjevo da krene dio snaga prema Berlinu, a kako nije označio liniju razgraničenja snaga, rekao je dakle, to je utrka. I sada 19, u noći 19. 20. travnja dvije tenkovske armije brzo napreduju prema Berlinu i prelaze praktično 95 km, što znači da je i na jugu njemački otvor bio potpuno razbijen. Njemačka snaga nije mogla izdržati pritisak svojskog udara. Na sjevernom boku armijske grupe e, centar četvrta pancer armija povlači se, Dvije pancer divizije koje su bile u pričovi na južnom boku njemačkih snaga jednostavno nisu mogle priskočiti u pomoć jer su bile planirane za djelovanje na središnjem i južnom dijelu rasporeda armijske grupe Centar, a čim se povukla četvrta pancer armija mora se povući i južno krilo armijske grupe Visla kako bi se izbjeglo opkoljavanje njemačke devete armije i time je dakle potpuno razbijena njemačka odbrana ispred Berlina 21. travnja u 6. ujutro satnika Bolta, jednog od pobočnika generala Hansa Krebsa, načelnika stožera kopnene vojske, probudio je telefonski poziv. Bolt je spavao u Cosenu, malenom gradu udaljenom 30 km južno od Berlina. Tamo je bilo zapovjedništvo njemačkih oružanih snaga i zapovjedništvo kopnene vojske. Satniku Boltu, poručnik Krankali, javio je da je na cesti koja je vodila od Baruta prema Cosenu vidio 40 sovjetskih tenkova. Bolt je to javio Krebsu koji je nazvao bunker u Berlinu i zatražio da se izmjesti zapovjedništvo. Hitler je to odbio. Krebs je onda okupio stožer i počeo konferenciju o zbivanjima na ratištu. Uči konferencije mogli su se čuti motori sovjetskih tenkova ali oni su utihnuli. Sjeverno od Baruta nestalo im je goriva. Krepsa je poslijepodne nazvao general Burgdorf iz kancelarija Rajha i rekao mu da je dopušteno povući stožer u bazu Luftwaffe u Ajheu kod Podzdama. Na povlačenju kolona glavnog stožera njemačke vojske napadnuta je iz zraka. Napali su je njemački zrakoplovi u jednom od rijetkih napada Luftwaffe u tim zadnjim tjednima rata. Piloti Luftwaffe zamijenili su njemačku kolonu za sovjetsku. Anthony Beaver piše. Kasnije tog podneva sovjetski vojnici ušli su s oprezom i čuđenjem u skriveni tabor u Cosenu. Dva kompleksa, Maybach 1 i Maybach 2, bili su jedan do drugog, skriveni ispod drveća i kamuflažnih mreža. Nije ih iznenadila masa papira koja je letjela uokolo po niskim zgradama od armiranog betona, obojenih u cik-cak maskirnu schemu, već obilazak koji im je dao kuće pazitelj. On ih je odveo u labirint podzemnih bunkera, gdje su bili generatori, karte za planiranje, nizovi telefona i teleprintera. Glavni objekt njihovog čuđenja bila je telefonska centrala koja je povezivala dva vrhovna stožera s jedinicama Wehrmachta, još u danima kada se Treći rajh protezao od Volge do Pireneja i od Nordkapa do Sahare. Osim kuće pazitelja, jedini preostali branitelji bila su četiri vojnika. Tri su se odmah predala. Četvrti nije, jer je bio mrtav pijan. Odjednom je zazvonio telefon. Javio se ruski vojnik. Pozivatelj je očito bio viši njemački časnik koji je pitao što se događa. Ivan je ovdje, odgovorio je vojnik na ruskom i rekao mu da ide k vragu. I sada, snage prvog bjeloruskog fronta sada počinje okruženje Berlina, a prethodnica prvog ukrajinskog fronta isto također sa juga ulazi u Berlin i time sada zapravo započinje treća faza bitke. Upravo na Hitlerov rođendan 20. travnja prvi bjeloruski front počinje snažno topničko bombardiranje centra Berlina koje će potrajati do same predaje njemačkih snaga. I e, sada napredujući istočno i sjeveroistočno od grada, prvi bjeloruski front počinje zaokruživati Berlin da bi se napredovala prema Hitlerovom bunkeru koji je bio naravno ključni cilj, sagrađen ispod zgrade kancelarije Rajha. On je bio već, e, prvi je manji dio sagrađen 36. godine, a veći dio gdje se nalazio Hitler je završen 44. godine. Hitler je u tom trenutku bio potpuno odvojen od stvarnosti. On je mislio da će devet armija zadržati obramenu liniju, a zatim protunapadom odbaciti sovjetske snage koje su napravile sjeverno, te se spojiti sa ostacima četvrte pancer armije napredovati prema jugu, zaokružiti cijeli bjeloruski front, što naravno više nije imalo nikakvog smisla. U svakom slučaju to, tada bilo jasno da je u Hitlerovom bunkeru prvo fantazije, a zatim totalni očaj. To je bilo stanje, e, mentalno stanje dakle, nacističkog vrha u, pred samu berlinsku operaciju. Dakle, 23. travnja konačno sovjetske snage presjećaju zadnju vezu između Berlina i ostatka Njemačke 9. armije. Idući dan povezivanje prethodnica prvog bjelorskog i prvog Ukrajinskog e, fronta dakle, dolazi u predgrađu jugoistočno od Berlina. Dan kasnije u Podznamu dolazi do kontakta četvrte gardijske armije, druge gardijske armije, te probaja ono obrane organizirane prstenu autoputa oko Berlina i time je dakle potpuno završeno zaokruživanje Berlina, a već dan ranije je započeo završni sovjetski udar. Zadnja obrana Berlina je organizirana u osam sektora, dakle sad te završne bitke traju 23. travnja do 2. svibnja. Sovjetska strana je napravila posebnu taktiku e, borbe u gradovima na temelju iskustva iz Stalingrada, jer e, je bilo jasno da će e, njemačka strana napraviti obranu posebno koristeći protutenkovska oružja, pancerfauste, ručne granate, jer su Njemci očekivali da će Sovjeti itekako koristiti oklopne snage i u gradovima. Kada se stožer generala Krebsa iz Cosana prebacio u podzdam, pojavila se glasina u Hitlerovom bunkeru da je general Weidling, zapovjednik 56. pancer korpusa, također preselio svoj stožer u Potsdam. Hitler je to protumačio kao izdaju i dao je nalog da se Weidlinga strelja zbog izdaje ali onda ga je Hitler imenovao za zapovjednika obrane Berlina. Kada je sovjetsko topništvo počelo bombardirati sam Berlin, Hitler je htio streljati generala Kolera, načelnika stožara Luftwaffe. Smatrao je da zrakoplovi Luftwaffe moraju odmah napasti sovjetske topove i uništiti ih. Što što je jedva bilo čitavih zrakoplova i goriva za njih, Hitlera nije smetalo, ali Koler je ostao na životu. Anthony Beaver piše. Bijes je, on je bio u to uvjeren, dao nadahnuće. Sovjetski pokušaj da se okruži grad sa sjevera izložio je njihov desni bok. On će zapovjediti protunapad i sasjeći ih na komade. Sjetio se sa situacijske karte da je sjeverozapadno od Eberswaldea raspoređen treći SS Germanische korpus, kojim je zapovjedao Obergruppenführer Felix Steiner. Štajnerov korpus prema stožaru grupe armija Visla sastojao se od ne više od tri bataljuna i nekoliko tenkova. Hitler, posve nesvjestan stvarnosti, počeo je govoriti o vojnom odredu Steiner. Bilo je to preuveličavanje, veliko čak i za njegove standarde. Svaki vojnik mornar i zrakoplovac koji se mogao pronaći trebao je biti bačen u bitku i svaki zapovjednik koji ne bi dao svoje ljude trebao je biti strijeljan u roku od pet sati, Steiner je bio zaprepašten kada je primio telefonski poziv iz Firerova bunkera s naredbom za napad. Nakon što se pribrao, nazvao je Krebsa kako bi ga podsjetio na stvarnu situaciju, ali Krebs je stajao pored Hitlera. Do tada je već bilo kasno. Steiner je primio službenu zapovjed da pokrene protunapad na desni bok prve Bjeloruske fronte. Njemu i njegovim časnicima prijetilo se smrću ako ne izvrše zapovjed. Kada je o tome kasnije izvješten Heinrici, on je nazvao kancelariju Rajha kako bi protestirao protiv ove ludosti. Krebs mu je rekao da je odluka donesena. Nakon što je Štajneru zapovjedio napad, Hitler se srušio. Odmah je došao njegov liječnik Teodor Morel, koji je predložio da mu da injekciju koja će ga podići. Hitler je podivljao. Vikao je da ga generali žele drogirati morfijem i onda ga staviti u zrakoplov za Salzburg. Ujutro 22. travnja Hitler je čekao na vijesti o Štajnerovom napadu. Koleru je zapovjedio da mu da potporu iz zraka. Do podnava bilo je jasno da Steiner nije pokrenuo svoj fantomski odred. Hitler je počeo vikati i optuživao je SS da ga je izdao jednako kao i Wehrmacht. A onda je Hitler prestao spominjati Steinera. Dok je trajala ova crna komedija, crvena armija uporno je prodirala u središte Berlina. To su bili posebni napadni timovi koji su sastavili otprilike od pješačke e, satnije ili voda, koji je ojačao tenkovski vod, zatim odjeljenje samovoznih topova, čak i odjeljenje kačuša im se dodavalo i određene snage, dakle, e, inženjerije. Pješaštvo je branilo oklop, a posebno e, topništvo, praktično do, u same blizine barikade koje bi onda e, jednostavno topovi i tenkovi raznili u komade. Pri tome se pješaštvo kretalo duz obje strane ulice, pregledavajući e, ove zgrade koje su, e, da se vidi da tu nema zasjede, i otkrivajući barikade koje bi mogle zaustaviti tenkove, dakle maskirne položaje protuoklopnih oružanih sustava i ukopani protivničkih tenkova. A kada bi se to otkrilo, zaustavilo bi se napredovanje i sačekao dolazak tenkova i samovoznog topništva. U nekim slučajevima na neke zgrade u kratkom vremenu spaljeno čak tisuću granata. Mislim, to je bilo potpuno razarajuće e, i taktika je bila uspješna kad su tako djelovali i tenkovi i vojnici. Kad su slani samo tenkovi, e onda se pokazalo jako, jako gadno. Dakle, to je bila vrlo skupa taktika što se tiče potrošnje streljiva, ali jednostavno sovjetska snaga je imala i dovoljno vojnika i streljiva da bi to mogla uraditi, posebno zato što Njemci nisu imali vremena da organiziraju obranu, a napokon kada je e, jednostavno kroz neku ulicu bilo nemoguće proći, da se uradilo, ovdje je zgrada, i to jednostavno raznili tu zgradu i napravili bočni prolaz gdje bi onda pješaštvo došlo i zaobilazilo tu barikadu. Prema tome, to je bila užasno destruktivna taktika koja je bila uspješna. Dakle, sada je 24. travnja e, dolaze e, sovjetske snage i pri tome e, snage prvog i drugog ukrajinskog fronta su napravili četiri smjera napredovanja prema središtu Berlina. S jugoistoka duž Aleje Frankfurter prema trgu plac onda prvi smjer s juga do Alea Sonen prema sjeveru trga Bel Allianz plac, onda drugi smjer s juga prema trgu dakle, Zdamene plac i napokon sa sjevera prema zgradi starog Rajstaga. Dvadeset rujna 1944. godine Hitler je potpisao zapovjed kojem je stvoren Volkssturm, narodna milicija. Prvo ime te narodne milicije trebalo je biti Volkswehr. Na ideju o njezinom stvaranju došao je Martin Bormann, šef kancelarije nacističke stranke, čovjek zbog svoje moći i bliskosti Hitleru znani kao smeđa eminencija. Smeđa je bila boja nacističke stranačke uniforme. Zapovjede je držana u tajnosti sve do sredine listopada. Povod za nju bio je strah od unutrašnjih nereda, kako su se snage saveznika približavale njemačkim granicama. U Folkšturmu trebali su služiti muškarci između 16 i 60 godina, sposobni nositi oružje. Folkšturm trebao je biti pod nadzorom nacističke stranke. Za njegovo naoružanje bio je zadužen Heinrich Himmler. Volksturm je trebao biti ogroman. 6 milijuna ljudi zadovoljavalo je kriterije za novačenje u njega. Ali on je bio očajnička mjera. Kako je Crvena armija došla na granice Njemačke, očaj je bio sve češći osjećaj. Upravo su se baš kod zgrade Starog Rajstaga vodile najteže borbe. Prvo uzimanje mosta Moltke i trga Aleksandar Plac i drugih mostova na rijeci Havel. O težini borbi govori i činjenica da je ta kratka udaljenost, samo 3 km od početnih sovjetskih položaja do centra Berlina, borbe su trajale od 23. do 28. travnja, posebno kad su se branile SS postrebe koje jednostavno su znale da <laughs> nema predaje, borile su se do smrti. To je dovelo i do toga da je upravo u ovim dijelovima ova taktika morala biti promijenjena, jer su se sad njemačke snage povukle na manji perimetar koji su mogli lakše braniti. I sada doslovno je na napad za svaku ulicu jedna kompletna pukovnija organizirana, pri čemu dvije bojne i dalje bočno čiste ulicu, a jedna bojna je bila u pričuvi, štitila je njihova leđa i aktivirala se u slučaju potrebe. Pri tome je širina bojišta za pukovniju svedena samo na 180 do 230 metara, pri čemu su sve postrojbe, sve tri bojne dobivale neposredni cilj, nakon toga e, odmah drugi cilj, te smjer daljeg napredovanja. Tu se zatim su se počele bušiti miše rupe u zidovima, to je ono što sam rekao, kad je obrana bila prejaka, jednostavno bi topništvo razbilo neku zgradu ili e, ako ne cijelu onda probušilo e, rupe u njoj kroz koje su išli vojnici zaobilazili obranu. Pri tome su sovjetski vojnici koristili lake 76 mm topove, čak su iskidali kačuša koje više nisu mogle doći do, e, kroz te ruševine. Same lancere nosili da bi mogli napraviti izravni napad. Bili su velike gubici. Izgubljeno je barem 108 tenkova u samom centru grada. A posebno teške borbe su bile dakle u samom središtu, to je recimo sože gestapa u ulici Princ Albert Strasse je prvo bio zauzet, a zatim kratkotrajno izgubljen. Na jugu, e, jugozapadu sovjetska gardijska armija ulazi u središnju berlinsku četvrt Tiergarten i napokon 30. travnja, kada je konačno osigurana pozadina započeo je ključni napad prvo na zgradu Rajstaga, starog Rajstaga, iako se ta zgrada nije koristila od 34. godine, nju je bilo teško zauzeti posebno zbog ovog flak eh, kule kod njemačkog zološkog vrta koja je pružala izravnu potporu. 26. travnja 464 tisuće vojnika Crvene armije krenule u završni napad na Berlin. 12.700 topova i minobacača, 21.000 kaćuša, 1.500 tenkova i samohodnih topova krenule prema središtu grada. Dvije sovjetske zračne armije, 16. i 18. bombardirale su grad iz zraka. Razaranje je bilo golemo. John Erickson piše. Topovi su neumorno orali ulice i trgali trgove i vrtove. Zgrade su se lomile u velikim gromadama. Kako je većina prozora bila zabijena daskama ili zazidana, sovjetski topnici rušili su zgradu po zgradu kako bi istjerali njemačke snajperiste i strojničare. Ulice, posute mrtvima, bile su prepune gorućih olupina tenkova i vozila. Iz njih su visjeli mrtvi, ranjenici koji se nisu uspjeli izvući iz tih gorućih metalnih ljuštura. Žene bi povremeno izlazile iz skloništa i podruma kako bi na ulici nabavile vodu. Granate bi njihova tijela bacale po zidovima i ulazima. Kada više nitko nije mogao izaći van, mrtvaci su se slagali u ormare i prolaze. Crvena armija uključila je u gradsku bitku golemi broj teških topova. Ulicama su krstarili teški tenkovi Stalin, koji su bili neranjivi za većinu njemačkih oružja. Do kraja 27. travnja pod kontrolom njemačkih oružanih snaga ostao je samo uski pojas u središtu Berlina, dug oko 15 km i širok najviše 6 km. Civili su stradavali u desetinama tisuća. Po gradu su krstarili odredi SS-a, nacističke partije i folkšturma, koji su hvatali i ubijali sve one za koje bi posumnjali da se ne žele boriti. Dio vojnika Crvene armije ponašao se kao i pri zauzimanju istočnih dijelova Njemačke. Silovanja njemačkih žena i slučajevi pijanstva bili su česti. John Erickson piše. Dok su se nastavile te kratke, mahnite bitke, sve više sovjetskih trupa ulazilo u blokove spaljenog i zacrnjenog grada. Smjestili bi se u podrume, logorovali u vrtovima, lutali po sobama, pljačkali na bizaran način, lovili žene, miješali dijela okrutnosti s naglom velikodušnošću i sućuti. Ženama koje su silovali, sovjetski vojnici donosili bi darove u kruhu, ribi i alkoholu. Pijana silovanja mogla su završiti i ubojstvom i sovjetski časnici s jačom kontrolom nad svojim vojnicima ponekad bi svojim osobnim oružjem izvršili grubu pravdu, ustrijelili bi počinitelja, dok su na nekim mjestima povrijeđene, izmučene žrtve molile za svoj život stojeći pred cijevi puške. 79. pješački korpus e, tri divizije je određen za brzo zauzimanje Rajstaga, ali e, to je bilo nije bilo lako raditi, jer tu je ispred Rajstaga, posebno na Koning placu, napravljeni su opkopi, protoklopni okupi ispunjeni vodom i postavljeni niz protutenkovskih oružja i minobacača i cijela područje zajedno sa Tiergartenom bilo je minirano. Sama zgrada bila je izuzetno utvrđena istog dana kada je tokom noći obaviješten da se sprema završni sovjetski napad, 30. travnja Hitler će sa Evom Braun počiniti samoubojstvo u bunkeru. I sada 30. E, travnja kada je osigurano zaleđe, kreću se dakle prema Rajstagu, tri divizije 79. pješog korpusa napravili su tri napada. U 4.30 ujutro, u 11.30 i u 13 sati, međutim, uz velike gubitke sovjetske snage su prvo odbačene, ali, konačno, popravljeni su oni mostovi koji su Njemci teško oštetili, nisu uspjeli razniti. Sada konačno e, sovjetska strana ubacuje tenkove i topništvo u izravnu borbu. Izgledalo je da će biti rajstak zauzeti, sad dolazi do prerane <laughs> objave zauzimanja Rajstaga. U 14 sati i 25 minuta, dakle, general Šatilov, zapovjednik 150. pješačke divizije, obavijestio je da je vidio crvenu zastaku na e, stepeništu Rajstaga. Pazite, e, Sovjeti su organizirali nekoliko skupina vojnika koji su nosili zastave da bi ih e, stavili na vrh rajstaga. To je bio veliki potez za sovjetske vojnike i naravno bili su vrlo kreativni e, u davanju izvještaja. I sada prenose zapovjed sve do samog Žukova, koji sada izdaje operativan zapovjed broj 6, da su postrojbe treće udarne armije slomile otpor neprijatelja i u 14.25 zauzele Rajstak. Međutim, i ta vijest poslana Stalin u Moskvu. E, i da je sad stavljena zastava e, koja se vije iznad Rajstaga. Međutim, kada je general Šatilov skužio što se dogodilo, bio svjestan da sad mora zauzeti Rajstak na svaki način i njegova glava na, na jer jedino će moći opravdati e, tu lažnu vijest time da rajstag bude zauzet. Sada je u 18 sati krenuo totalni napad. Tu su sad razbijeni zidovi u Rajstagu i konačno u 22 sata i 50 minuta Rajstag je osvojen. 30. travnja na Rajstagu izvješena je zastava Sovjetskog saveza i Hitler je počinio samoubojstvo. U rajstagu se još uvijek borilo za svaku sobu i podrumsku prostoriju. Bombe su se kotrljale stepenicama, pucalo se iz blizine. General Krebs zatražio od generala Čujkova da se razmijene uvjeti primirja. Čujkov je odgovorio da očekuje bezuvjetnu kapitulaciju. Žukov je Staljina obavijestio o Hitlerovom samoubojstvu. Ovaj je odgovorio šteta što ga nismo uhvatili živa i onda pitao gdje je njegovo tijelo. Kreps je pokušao biti diplomat i tvrdio je da vlada Hitlerovog nasljednika admirala Dönica prvo mora priznati Sovjetski savez kako bi se njemačka vojska mogla predati Sovjetskoj. Žukov je izgubio strpljenje i rekao Čujkovu, reci mu da će mu, ako ne pristane na bezuvjetnu predaju, pretvoriti Berlinu u ruševine. Rok za predaju bio je 1. svibnja u 10 sati 15 minuta. Odgovor nije došao. 25 minuta nakon isteka tog roka Prvi bjeloruski front otvorio je uragansku vatru na središte Berlina. Posada u Berlinu predala se nakon toga, govori dr. Robert Barić s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. I sada je e, u noći prvi na drugi svibanj uslijedio zadnji pokušaj proboja u tri smjera i samo će jedan smjer proboja koji su kroz Tiergarten išli do rijeke Havel iz Spandaua, uspjeće se probiti manje snage ali čak od tog broja vojnika na kraju će samo vrlo mali broj e, preživjelih doći do britanskih i američkih snaga. Rano ujutro 2. svibnja zagrada Rajsaga konačno je počišćena i zauzeta, e, nakon čega se većina njemačkih snaga u Berlinu predala, osim snaga SS-a koji se borili do kraja i zapravo će tek 8. svibnja, kada je konačno formalno potpisana njemačka kapitulacija u Karnhorstu, u istočnom pregrađu Berlina, biti završena bitka za Berlin, a time konačno i drugi svjetski rat. Obje strane su imale jako, jako velike gubitke. Svjetski gubici su bili 15 ubijenih i nestalih vojnika, a na njemačkoj strani kaže se da je ukupni gubici su kroz ove operacije ispred Berlina i tu procijenjena 458 tisuća e, ubijenih i zarobljenih njemačkih vojnika nikada nije utvrđen broj poginulih civila, e, postoje različite brojke. Poznato je ono što je uslijedilo nakon sovjetskog zauzimanja, to je bila ona osveta koja je već bila vidljiva i pri napredovanju kad su sovjetske snage prešle na područje Njemačke. Dakle, silovanje oko 100.000 žena, ubijen je veliki broj civila, a tek krajem ljeta je uvedena konačno disciplina e, među sovjetskim snagama, a onda je zavladala i glad jer jednostavno kako opskrbljivati potpuno uništeni grad, ali Berlin je bio zauzet, drugi svjetski rat završen, no započinjao je hladni rat. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Toni Bertović. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2023. godina.